Dias e noites virado, me encontrei nesse louco mundão. Minha mãe orando em casa, morrendo de preocupação. As amizades ela tinha medo, porque o time era monstrão. Mas não me deixei levar, o deixei porque eu virei ladrão. Entra dentro da sua mente, roubar consciente com minhas canção. Entra dentro da sua mente, roubar consciente com minhas canção profissionalizado na arte de conscientizar. Não era o que ela queria, preferia que eu fosse estudar. Mas com muita fé em Deus, com a ajuda dos meus, um dia chego lá. Persistência, humildade é meu lema, não vou deixar a voz ecoar. Persistência, humildade é meu lema, não vou deixar a voz ecoar. Seja, seja, seja, seja persistente e não com desistente. Essa ideia é quente. Guarde na sua mente, não seja um fracassado. Os humilhados serão sempre os exaltados. Seja persistente e não com desistente. Essa ideia é quente. Guarde na sua mente, não seja um fracassado sempre serão exaltados sei que essa vida é louca Mas nela eu não tô de touca Mudei os planos, mesmo objetivo De trazer alegria pra coroa Não fui um bom filho formado Em direito igual muitos queria Me identifiquei com o funk E é com ele que levo minha vida Trazendo esperança pras crianças da periferia Trazendo sorriso pras crianças da periferia Seja, seja persistente E não com desistente Essa ideia é quente grande na sua mente. Não seja um fracassado. Os humilhados serão sempre os exaltados. Seja persistente, não com desistente. Essa ideia é quente. Guarde na sua mente. Não seja um fracassado. Os humilhados serão sempre os exaltados. Mais uma do DJ Pedro. Não vou nem falar mais nada. Agora eu só vou escutar. Vai dar certo.